บุ๊กทูสามสิบทรีดเซต ที่ร้านอาหารสองวรสตอราซีดวาขอน้ำแอปเปิลครับยาบอชนีสกโปรซิมขอน้ำมะนาวครับ ลิมอนาดอปรซิมขอน้ำ มะเขือเทศ ครับพาราดิจนิกลสโซกโปรซิมผมขอ ไวน์แดงหนึ่งแก้ว ครับรัตบิโคซาเรตส์อร์เดเชกาวีนาราดบิโคซาเรตส์อร์เดเชกาวีนาผมขอ ไวน์ขาวหนึ่งแก้ว ครับ Rad bi kozarec belega vina, rada bi kozarec belega vina ผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับ Rad bi steklenico penine, rada bi steklenico penine คุณชอบปลาไหมครับ Birat ribo, birada ribo คุณชอบเนื้อวัวไหมครับ Birat govedino Birada govedino คุณชอบเนื้อหมูไหมครับ Birat svinino Birada svinino ผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ Rad bi nekaj brezmesnega. Rada bi nekaj brezmesnega. ผมต้องการผักรวมหนึ่งชุด Rad bi zelenjavno ploščo. Rada bi zelenjavno ploščo. ผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน Rad bi nekaj, na kar ne bo treba dolgo čakati. Rada bi nekaj, na kar ne bo treba dolgo čakati. คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหม ครับ Bi radi ค t e m ู r i ชคุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับ Bi radi to z r ร z a n ซ i คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหม ครับ Bi radi k temu krompir? รสชาติไม่อร่อย To mi ne tekne. อาหารเย็นชืด Ta jet je hladna. ผมไม่ได้สั่งจานนี้ Tega nisem naročil. Tega nisem naročila.